Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. November 2, 1971 Nabuo ang Diocese ng Pagadian. Ito ay sumasakop sa lungsod ng Pagadian at sa 21 munisipalidad sa Hilaga at Silangang Bahagi ng Sambuanga del Sur. Isa itong suffragan diocese ng Archdiocese of Ozamis. Tatlong obispo na ang namuno sa diocese ng Pagadian at sa kasalukuyan ito ay pinamamahalaan ni Bishop Emmanuel Cabahar ng Congregation of the Most Holy Redeemer inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.